nit, benvinguts un dimecres més a Ràdio Sant Pere i Sant Pau. Esteu aquí al 101.0 de la FM i aquests, aquestes zones hercianes que arriben a les vostres orelles és Can Genaits. Doncs sí, doncs sí. Quan comenten diuen que crido massa perquè no baixi la música. <laughs> Bona nit, Franqui. Bona nit. Bona nit, Gerard. Bona nit. Doncs bé, aquí estem, dimecres més. gent, tio. Ja tenim establit un cada dimecres aquí per passar una bona hora de, de música amb tots els Guns Nighters que ens estem escoltant cada cop ja dieu que ens escolta més gent cada cop. Per blog, clar que sí. Això de l'internet. Això és la bomba. Ei, Franqui! Ara, ara, no? Que no se'l sentia. <laughs> Sempre m'apassa coses. Bueno, doncs home peix, eh, avui me sembla que he sentit que ens portes una cosa calenta. Doncs sí, doncs sí, com van comentar la setmana passada, continua siguent el mes del reggae. De fet, és la segona setmana del reggae i com a especial, avui portarem bueno, un especial de Lily Perry, un petit monogràfic que ja avanço ara que és la primera part, perquè se m'ha fet impossible <laughs> fer-ho fer, -ho, tot, comprimir-ho tot en una hora, en mitja hora o en el que fos. La setmana que ve, segona part. La setmana no? que ve, eh, molt bé. És que té un gran arsenal de, Joder, és que... de cançons. És, és igual, és que el que no el tinguessis, és que no, no, aquest tio... No, no, no acaba. Aquest tio és tremendo, és tremendo. Sí. <laughs> Però bueno, ja parlarem d'ell dintre d'una estoneta, no? Anem... Sí, sí, anirem entrant aquí a la secció de notícies Vale, doncs comencem amb la primera notícia, que és bueno, això dels Grammys, que són com els Oscars de la música, i hi ha una secció de, de música reggae, i aquest any l'ha guanyat Burning Spear amb el seu disc Ja és real, del segell Burning Music Productions, i Burning Spear és un paio que, bueno, que és el Winston Rodney, no? Què és això? Què està passant? Ah, no ho sé, no ho sé. <laughs> Atenció, que ens invadeixen. Això, les granades... És l'altra era. hola, hola. Quines coses fa avui, això? Ens estan sabotejant. <laughs> Això és Ràdio Granadians, tio. Sí, eh? sí, això. <laughs> Ara, doncs no sé, quines acoplades més rares. Bueno, sí, una mica... Sí, sí, volia, Aeco, posar, com... volia, volia posar el fondo, però... Fole gasto, què? Doncs, Gurney Spear és un paio que es diu Winston Rodney, joder, patar en les orelles, eh? Que va néixer a Sant Ann, a Jamaica, l'1 de març de 1948, que aquí de poc serà el seu aniversari, doncs. I, i bé, és músic i cantant jamaicà de, de reggae roots i, com en tots els jamaicans, defensen la immigració dels africans cap a Etiopia i tot això, no? Sí, ideals de, Mar de Marcus Garvey. Sí i això. I escoltarem un tema del seu últim disc, que, que és el que ha estat premiat, que es diu Stick to the Plan. Ho he dit bé? Sí, Stick to the Plan... <laughs> Stick to the Plan. Tio, això... <laughs> Estic en quin plan? En quin plan estem? Que, que reclona tot aquí, tio. No fotis, que us sentiu malament. Jo me sento fatal. No, no, no? Eh, sí, ja tirarem <laughs> endavant. Aquí, aquí se sent Vale, vale. Vale, vale. Doncs bueno... Pues, Fot-li... Què és de res? Estic tu de plan de Barren Spears, Premi Grammy 2009. Espera, avui ni estic de plan ni... Ni, ni polles. <laughs> Què carai passa? Bueno, aquí sembla que hi ha algun problema amb, amb el carall aquest de lector. Anem a posar un temilla mentre mirem de solucionar-ho si us sembla bé. Sempre estem amb tots els recursos, eh, amb el nostre gran arsenal. Tenim una biblioteca que encara no veig ni al fons. Posem aquí un tema dels, dels agrolites per anar fent boca, mentre intentem arreglar això. Um, no sé si hem resolt els problemes tècnics. No, no ho sé, ara, us, ara, ara ho sabrem, ara, ara no? Sabrem. Bueno, donem la benvinguda sí, sí, al nostre que company Calvo. Benvingut, Calvo. Bona nit a tots. Doncs mira, millor arribada, ja que ets fan de Reggae Roots, doncs mira, el senyor Franklin s'ha dit una bona notícia, això, poner respir, el que passa és que no va l'ordinador, no sé què collons passa. <laughs> Bueno, ara comprovarem a veure si el tema llançarem, és perquè el Jair Reel del 2008... Ha guanyat el Grammy. El millor àlbum de reggae, sí. I, Franqui, quina cançó era? Stick to the Plan. Stick to the Plan, pels Guns Janitors, pues, Calvo, ja que has vingut, doncs te la dediquem. Gràcies, Reggae Roots. Ara sembla que sí, no? Ara sí, diu el jefe. I estem aquí amb Ganja Nights. Se, <laughs> se millor a Valtros i tot, ara. Sí? Ara estem, ara, sí. ara, ara m'has col·locat aquí. <laughs> bueno, per on anàvem? Burning Spear, no? Això mateix. Vinga. Stick in the plan. Stick to the plan. To the plan. Mira que ho dit cops, eh? <laughs> Aquest és el bo. first time you write your song, it was original. We should stick to the plan. play. we are the crew. We should stick to the plan. That's where we get started from. Don't worry yourself about what our show. Don't worry yourself about the radio. Don't worry yourself about who they go. Want a slice of the cake? Everyone wanted it. We should stick to the plan. So we get started just to take the cake, yet they want to taste. We should stick to the plan, so we get started from. Calling our singers and musicians, the original. We should come up with a plan, so we get started from. Remember the first time you feel the it was original. We should stick to the plan, so we get started the first time you write your song, it was original. We should stick to the plan. That's how we get started from. Calling our singers and musicians the original. We should come up with a plan. So we get started from. Calling our singers and musicians the original. We should come up with a plan. Bueno, bueno. Uf. Al final ho hem pogut sentir, eh? Sí, sí. Carai, el que ara se sent tremendíssim, això, eh? El que no se sent és el Gerard. Bon nos no. No, hi, no, soc, no hi soc pas. Ara. Tio, no. què, està passant avui? No hi soc. Sí que hi ets, sí, sí que hi ets. Sí que hi soc? Sí, sí. no m'escolto, bueno, és Bueno, jo vull fer una proposta, no sé si obriu una conta Clar, una que... compte de caixa de Tarragona on sigui, on donin un bon interès. Eh? Fem una marató. I fer, per... fer una marató per salvar la ràdio Sant Pere <laughs> i Sant Pau, ara que tenim audiència. <laughs> Per renovar els, les coses. Sí, sí, sí. Bueno, mentre m'escolteu vosaltres ja està bé, home. Bueno, anirem seguint aquí les noticietes, sempre els dijous eh, s'acumulen bastantes coses, hem de dir que segueix com, com vam dir al... El el dimecres passat, eh, que el mes de febrer és el mes del reggae, doncs aquest Jamaican Connection en mans de la nostra companya Liz, doncs direm la programació d'aquí fins al pròxim di dimecres. Bueno, doncs avui doncs, Ganja Nights. <laughs> Demà, dijous 12, també hi ha el programa de Reus a Punt Siscam, els Black Star Time, i la nit del rei Topaquito, que hi haurà el Iaia Jova amb Friends. Eh, divendres 13, eh, doncs durant la sessió durant el dia, hi haurà Tans Yard eh, amb els Game Over Selectors de Reus a la... i després hi haurà la projecció a l'espina de... No? Hi ha... No, hi ha... No, no, projecció no. No, hi ha la festa de, del Berenguer. Del Berenguer, eh? Del Black Music Communion Session que ens han dit de que els hem d'anar a veure. Va, clar, s'estrenen. Eh, sí, sí. Bueno, que sàpiga allò, és el debut. Ah, estarà guai, Un Uns nou subsistem a Tarragona. Bé, bé, bé, això, això és bo, això sí, és bo sí. de sentir-ho. Després, dissabte, dia 14, a les 7 i mitja, presentació a l'Espina del documental Rico de Legacy, i bueno, doncs tindrem a la nostra gran festa Peasso Reggae Party Peasso Reggae Party o sea, Peasso de fiesta que serà aquest dissabte el eh, dia 14 a partir de les 11 de la nit al Bar Groove que punxarà el Gerard, ja... l'Alícia l'home Peix el David, David. i convidat especial l'Abel Dolesa alias Hopster, no? Uncle Hopster, Hopster, Uncle Hopster. Eh. Eh. Sí, I, sí, bueno, no, recordar no, que és el carrer Cervantes número 4 per la gent que ens escolta de fora de Tarragona i que és fàcil de trobar. està, està a prop de l'estació de tren. Molt bé, a quatre passes. Sí, sí. No podeu faltar. <laughs> Seguim aquí el diumenge 15, ja a l'hora de fer el vermut, ja eh, a la plaça del Fòrum, per tant, a la Caveda. Doncs hi haurà vermut reggae rocksteady amb el Baraka Reggae Sound. Eh, I a les 7 al Bar Rufí doncs hi haurà Jamaican Oldies que tindrem el nostre company Franqui, el nostre company Manelic l'Albert i la Eli i la Eli Lis i bueno, dilluns 16 eh, a l'Espina la projecció de la pel·li One Love i dimarts, doncs, com ja sabeu, doncs, com cada dimarts a la sala al cau, doncs, tindrem els Taxa Reggae, que aquest cop conviden els Game Over Selectors. Però bueno, ja anirem llançant aquí el següent tema. Doncs anirem llançant un de Mary Peer, que es diu Love Affair, eh, tret del 77 al 79. Doncs anirem a tirar aquest... Eh, Mary Pierre eh, per tots vosaltres <laughs> amb Ganja Night I bona gent, doncs eh, us he de dir també una mala, una mala notícia que no, no perquè ens hagi deixat, sinó el senyor Lord Tánamo, eh, de nom Joseph Abraham Gordon, exvocalista de Scatalites i un dels pioners de, de l'estil ska dels 60, doncs, doncs ha sofert un, un derrame cerebral als seus 74 anys i bueno, doncs per culpa d'això doncs el senyor no pot parlar i llavors s'abandona definitivament l'escenari sex. És una llàstima. Sí, eh? Perquè aquest hagués molat veure-la. Eh? Sí, perquè haguessin gaudit perquè el The Best of Lord Anamo que toca amb els, amb els The Senior All Stars Sí. És boníssim, tia, que i, és del 2000 i pico, tia. sí, és una gran absència i no, ens, i no ens ha deixat, sinó és que la seva veu, el seu gran valor, doncs l'ha deixat, sex. És una llàstima. Sempre ens quedaran els discos. Sempre serà el, el vinil. Doncs pues bueno, doncs anirem a escoltar un gran tema... Eh, per mi era desconegut, per ara me l'estic escoltant quasi cada dia. I bueno, eh, anirem ficant aquest tema de Got to Have You Baby, que em fa recordar, doncs, eh, saps el duo Dinàmico, saps? seré jo. Eh, tu seràs mi baby, saps? Tu <laughs> baby de tu amor, pues ja, ja, ja, ja em direu, escolteu, xecs. Em vol fotre la secció. Que jo, dir, jo, jo, jo diria... Ho vist? Està, està, està pugnant, eh, també. Ho heu vist? <laughs> bueno, però tu, tu ja diràs el teu veredicte, si estem aprovats o no, saps? Tu saps que aprenem de tu, Franqui, tio. Ets el teacher, ets el teacher. <laughs> pues bona gent, doncs eh, a veure si esteu amb mi, de que segur que el duo dinàmico va fer aquest <laughs> tema després d'escoltar aquest temazo de l'Hortanamo Go to Have You Baby. I li dediquem al Mickey. A la seva àvia. I és una àvia. descansi. descansi. are my one desire. You, you set my soul on fire. I just got to have you, baby. Got to have you, baby. You know I but I miss you. Darling, when you're not near, I just get to have you, baby. Have you, baby. you know I need you, baby. No, I need you, baby. Girl, you know. You know it's true. Loving you. Wanting you. If I rule the world, I'd give. If all I own, my dear. If if I could own I got to have you, baby. Got to have you, baby. You know I need you, baby. No, I need you, baby. Girl, you know. You know it's true. loving you. i have been wanting you. know it's true. Got to have you, baby. doncs, començarem amb l'especial, però abans us recordarem les maneres de contactar amb naltros. Molt important el telèfon. Telèfon 977 20 15 00, que ja sabeu, podeu trucar i, i un compact de regal. També, si voleu dir qualsevol cosa o proposar-nos que us dediquem alguna cançó, doncs al nostre canjanaits.gmail.com o també al nostre myspace.com barra canjanaits si voleu escoltar el programa en diferit... Podeu, ja ho sabeu. Al eh, ganjanites.blogspot.com Ole! Ole! <laughs> Ole. Eh? <laughs> Bueno. Pues bueno, el mateix. Ara, tot doncs, teu. Comencem. Foli ganya the myself, get myself. Lee Scratch introducing myself, introducing myself. Mr. he's himself. Electric calling. Bueno, doncs... Eh. això pega uns canvis i uns d'això que... Una pregunta, David. Digues, digues. És el Pep Llerga? Qui? el que estàs sentint aquí a, a la cançó aquesta que has ficat de fons. No, no, no. Ah, no, però no, no, pensava que... <laughs> que tranquils, tranquils. Això és una... És una vale, vale, vale, vale. És una sorpresa que tenim per un altre dia. No, no, no, no, no, res, no, no, res. Era, bueno, ja que vens al cas, era Lee Perry amb una cançó que es diu Introducing Myself i dic, bueno, qui millor per introduir-se a si mateix en aquest programa que, que ell mateix, no? Oh, I volia començar així, el que passa és que aquest puto ordenador pues, no deixa no ens deixa treballar en condicions, però bueno. Amb un atxes. No passa res, sobreviurem. Doncs bé, ja fa temps, fa bastant de temps, vam fer un... Recordo, he fet un monogràfic de Lee però estem parlant de fa anys. Anys i panys. Anys i panys, però bueno, ja com ara també ens senten per internet, doncs dic, bueno, tornem-lo a fer. I l'hem fet de nou, ara que hi ha més medis a l'abast per poder fer aquestes coses. I bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en el tema. Lee, bueno, Rainford Hugh Perry, conegut per tots com Lee Perry, Lee que li venia de la mare, va néixer un 20 de març del 1936 a Kendall, a Jamaica, com haureu adivinat segurament la majoria. Ara mateix, doncs, bueno, si fem els càlculs ràpidament, té 72 anys i continua, continua en plena forma fent el que més li agrada, que és produir i realitzar música, no? Llavors, eh, la carrera de l'Iperri va, va començar bastant aviat, cap als anys 50, mitjans de la dècada dels 50. Sí, podeu comptar que tenia eh, 18, 20 anys, no, no massa més, quan ja es va veure involucrat dins de, dins de la venda de discos a, eh, a les ordres de Clement Coxon Dot. Vale? De, bueno, de fet per la Sound System de, de Dot. Llavors, eh, les relacions entre Coxon Dot i Lee Perry no van ser mai bones. Eren dos dos caràcters molt forts eh, i sempre estaven barallats pels mateixos temes, que era el tema financer i el tema musical. Un volia Dot, estar sí, per sí, damunt sí. de l'altre. Molt bé, Dot tenia una idea de fer les coses, Lee Perry en tenia una altra, eh, com tots sabeu, Coxon Dot sempre es volia quedar més part d'escalers que la que li volia pagar als músics. Amb el parit aquest, eh? Sí, sí, sí. I bé, doncs, bueno, durant, durant un bon de temps doncs, van estar treballant, bueno, li Perry treballant per Coxon Don, no diuen que treballant un de la mà de l'altre. Doncs bé, primer, com hem dit, venent discos, més endavant va començar a produir, bueno, produir, sí, ajudant la producció musical, i bueno, durant aquesta època amb Studio One diguem que Lee Perry va arribar a produir fins a 30 cançons. Algunes de les més destacades, que ja, com ja sentirem, eh, de, el mateix tema d'Upsetter, que li va... Bueno, pel que és un sobrenom que es va guanyar, a part del de Scratch, el de Pipercock Jackson, o sigui, el d'Upsetter, Scratch, bueno, més que res per la seva taradura, no? Ja, ja en parlarem del tema més endavant, perquè el pobre home també anava una mica desquiciat pel món. I bueno, després d'això que estaven dient, va acabar trencant en Clement Dot, pues, bueno, per lo que estaven dient, per aquests problemes amb el tema financer i musical i doncs el que va fer pues, ni corto ni perezoso se'n va anar a la competència se'n va anar amb Joe Gibbs i es va posar les seves ordres per, eh, també per elaborar música també, però també hem de dir cap a, on, cap a descansi que vam comentar que Joe Gibbs es, sí. va, es va morir sí, sí i bueno, doncs Joe Gibbs, doncs, al igual que su colega Coxon Dot, també era otro caràcter de cuidado, i pels mateixos temes també es van picar Lee Perry i, Cox, i, i <laughs> Joe Gibbs. És que entre productors... Sí, sí, era... I eren, i eren els tres cracs, saps? Eren... Sí, però era, però era, era mort, això. Podia, ja, ja podeu sentir de que, que tenien que estar separats, cadascú a la seva olla. Sí, sí, sí. Llavors, doncs, bueno, tenim això, <laughs> Tenim això que, bueno, Lee Perry, després de tornar-se a barallar aquest cop amb Joe Gibbs, va acabar abandonant el Amalgamated Records i aquest cop sí, eh, es va animar a crear el seu propi segell per, per treure-se de problemes i fer les coses a la seva manera. I aquest segell, doncs, com no podia ser una altra manera, va ser el segell Upsetter. Upsetter, que es va crear el 1968. O sigui, tal qual va deixar Joe Gibbs. I bueno, i, i el que dèiem, com aquest tio no es talla un pèl, el primer que va fer va ser gravar un single que el va dedicar a Joe Gibbs. El va dedicar, però no el va dedicar per, per agrair-li el que havia après estant amb ell, sinó per insultar-lo directament de la per pitjor manera de l'època. Sí, sí, sí. Expressar la seva opinió. todo, tenia. todo muy jamaicano. I la veritat és que aquest hit es va vendre pues, molt bé. Es va vendre, però moltíssim més que res perquè arribava amb certes innovacions, eh, com l'ús de samples, un sample que ara sentirem perquè sentirem el tema en qüestió, amb el qual se sentia un nadó cridant i xisclant, no? i clar, fent una mica de referència a Joe Gibbs, com que no ploris, eh, no siguis criatura, no? Clar, això la gent li va impactar, no?, aquest ús d'aquests samples, i, i aquesta tendència tan marcada de lo que un any més tard seria el reggae, Bueno, seria el reggae, que aquí no li deien reggae més que res perquè encara no li havien posat nom, encara estava per batejar el reggae. Strike. Stregge, encara no se sabia si allò era... Bueno, una cosa entre el rock steady, el reggae, que la gent encara no sabia... Street reggae, sí, era una, bueno, era una cosa rara. Sí, sí, sí molt bé, doncs pues això, això és el que teníem, i bueno, el tema en qüestió, que és el que sentirem ara, aquest tema dedicat a Joe Gibbs, és el People Funny Boy, que segur que us sona a tothom. Oi oh, tant. Us sona a oh, tots. <laughs> I, bueno, i fa tal com així. Bueno, hem sentit aquest People Funny Man dedicat <laughs> a, Joe Gibbs amb tota la mala llet del món i doncs res, continuarem continuarem, ens estem situats ja al 1968 vale? i en aquesta etapa que va del 68 al 72 eh, Lee Perry va treballar amb la que seria la seva banda la seva gran banda que va Mítica ser banda, banda d'estudi perquè va néixer com a banda d'estudi que eren Depseters, com no podia ser d'una altra manera Depseters <laughs> I bueno, i aquí ens aturem, ens aturem per a parlar dels Utseters, perquè clar, passar per aquí i dir que va estar amb els Utseters, posar un tema i saltar-nos ja cap a Black Ark, doncs seria deixar-nos pues, una quantitat increïble de lo que va ser de la música de l'Hiperri, no? Una, aquesta etapa més reggae, més early reggae, no? més matxacona, que tant ens agrada aquí, no? I bueno, doncs com estaven dient, eh, els Utseters eh, van ser formats, es van formar el 68, tot i que els integrants van estar canviant eh, de forma constant fins al, fins al 86, que bueno, és quan, en teoria, Outsetters acaba. I bueno, van passar per aquí quantit, una quantitat increïble d'artistes, de, bueno, ja anirem parlant a medida que, <laughs> a medida que passin les planes. Però bueno, realment podem distingir tres, eh, tres grans eh, vessants dins de, del que van Outsetters. La primera, que és la del 68, on van sortir, bueno, eh, bueno, que estava, bueno, la banda en si estava composada per Glady Anderson, en Winston Wright, que estaven als teclats, eh, Jackie Jackson al baix, Hugh Malcolm i Joey Tinlex Adams a la percussió, i bueno, i Lee Perry, per ahí fotut, <laughs> naturalment, Lee Perry ja no, ja no, ja no el mentem perquè ja serà, por supuesto, i d'aquesta primera fornada uh, Utsetters eh, era coneguda com de Gladys Solstar, també. I bueno, què, què més dir? Que ens van deixar temes com el Life Injection, que van sentir fa un parell de setmanes, el Return of Django o el Men from MI5. Aquests dos temes que, bueno, Temazos. que no he pogut resistir a posar-los tots dos. Així <laughs> que anem a sentir el primer, que és el Return of Django, i després tot seguit ja el Men from MI5. Bé, doncs... Doncs ja hem sentit aquest tema, el Return of Django, que està al mateix LP, amb el mateix nom, vamos. I el tema Men from MI5, si ens sobra temps, després al final del programa el posarem, perquè de moment és que anem amb el temps aquí que ens bufa l'orella ja. Doncs anem a seguir, anem a seguir. Eh, com estàvem parlant de tres vessants o de tres onades d'Upsetters, anem a parlar de la segona, que és, apareix al 69, que és quan l'IPR decideix que és hora de marxar de tour per a Europa i resulta que la Gladys All-Star pues, no el pot acompanyar. No el pot acompanyar, llavors en conseqüència pues, l'IPR ha, de canviar, ha de canviar de banda o ha de mirar en una altra direcció i topa amb, amb el jovent de per allí, que llavors que es deien The Hippie Boys. Hippie Boys, una altra banda mitiquíssima amb els Upsetters, i, bueno, els Hippie Boys estaven compostos per Glenn Adams, als teclats, eh, Alba Reggie Lewis a la guitarra, Aston Family Man Barrett al baix, eh, Carlton Barrett, germà d'Aston Barrett, a la percussió. I bueno, a eh, l'etapa Hippie Boys van, doncs, van fer grans temazos i destacarem un en concret, que és aquest 5 to 5, que ara mateix sona. It's, it's five to five. Bé, doncs, després d'aquest tour europeu en el que l'Iperri va aparèixer per la Gran Bretanya i així es va donar a conèixer triomfalment, doncs, bé, Perry i els Utsetes doncs, van estar treballant doncs, molt estretament amb, amb els Wailers fins a l'any 71, quan, quan es van separar, diguem. Quan eh, es van separar, que volem dir que els germans Barrett s'unirien, marxarien de la banda per juntar-se amb Bob Marley al 72 per acompanyar-lo en la seva aventura Wilder. L'aventura Wilder, sí senyor. I molt bé, doncs així que ens trobem un altre cop Lee Perry, que es troba pues, doncs, per tercera vegada muntant una banda que l'acompanyi, que això és l'any 72, i clar, com això era un entrar i sortir de gent constant, doncs Lee Perry va decidir doncs, que la plantilla tenia que ser permanent i que tenia que pillar els millors músics que tenia a l'abast. I bueno, dicho i hecho, i aquí ja entraríem dins de l'època Black Ark, que va del 74 al 79, i bueno, el tema Black Ark ja el tractarem en, el, <laughs> en un altre programa perquè això ja se'ns tira el temps a sobre, més no poder bueno, ja ens... i ja... <laughs> ja ens... <coughs> vale, vale, queda entès, queda entès <laughs> no res, dic que la banda que va formar que va formar, bueno, els nous upsetters d'aquesta etapa estava formada per Boris Gardiner al baix, per Mickey Richards, Sly Dunbar i Bimbo Creary a la percussió, el China Smite a la guitarra i Winston Wright i Kate Sterling als teclats. Eh, otra banda de lujo. Anem a sentir un tema d'aquesta època que podeu trobar a l'EP Africa's Blood, que és el Salt Dust. Thank you. Bé, doncs anirem tancant ja el tema upsetters, per molt de greu que ens sàpiga, <laughs> però, però és el que hi ha, si volem avançar una mica en el tema. I l'únic que farem serà perquè veieu la magnitud de lo que van ser els upsetters, mencionar la llista de músics que van passar per les seves files. Ojo, agafeu-la perquè, perquè és una llista impressionant. Intentaré dir-ho ràpidament. Només comentar que, que al baix teníem, han pas, van passar per els setters, Aston Family Man Barrett, com ja havien comentat, Jackie Jackson, Boris Gardiner, Radfield Bryan, Robbie Shakespeare i Spike. A la percussió van passar Carlton Barrett, Lloyd Pinlec Adams, Lloyd Nips, eh, Lloyd Nips de Scatolites, com yeah. són a tots, Mickey Richards, Sly Dunbar, Benbow Creary, Winston Grenard, Hugh Malcolm, Peng... Bueno, una llista increïble de, de personatges de lo milloret de, de l'escena jamaicana. I ara agafeu-vos fort, perquè ara venen els teclats. Glenn Adams, Winston Bright, Ansel Collins, Gladstone Anderson, Kate Stirling, Theo Beckford, Robbie Lynn, Augustus Pablo, Mark Downey, Russ Cummings... Bé, un no acabar. I ara la guitarra. Eh, i, i el, Jackie Mito, no? Jackie Mito, que jo recordi, no. Jackie Mito, des de molt jove, va entrar a Mescatalites. Als 17 ja, anys ja estava ja, ja Mescatalites. O en 15 anys a Mescatalites, sí, sí. I després en solitari. I després ja Soul Vendors i Aventures en Canadà i històries així. Sí, doncs pues mira que n'han passat de parli per... Eh? Sí, sí, sí, però bueno, ja ho heu vist, eh? Des de Ansel Collins, que, bueno, Winston Wright, bueno, Winston Wright eh, va ser un clàssic, Theo Beckford, bueno, és que és tornar-los a repetir. Increíble. pues pasamos a la guitarra, porque si ens havíem, si ens teclas atento a las guitarras. Alba Luis, Hooks Brown, Ellie Chine Smith, Ron Williams, Ernest Ranglin, Willie Lindo, Michael Chung, eh, Robert Johnson, Geoffrey Chung, Mark Downey, Tarlock Band. O Michael chang tío. Michael chang y Geoffrey Chang, sí, sí. Sí, sí, molta tela perquè Ernest Ranglin, sí senyor, Ernest Ranglin va estar a Upsetters, per si algú no ho sabia, ara ja, ja està al corrent. Eh, els saxos van participar Val Bennett, Tommy McCook, Richard Dirty Harry Hall, Glenn D'Acosta, Lloyd Clark i, els i el trombó, doncs, Vin Gordon, Ron Wilson, Bobby Ellis, David Madden, Egbert Evans, Trevor Jones, bueno, tota una llista increïble de músics. I a la veu, doncs naturalment Lee Perry, com no podia ser d'altra manera, <laughs> Leo Graham, Max Romeo, Jalion i, i aquest personatge del qual sentirem un, un tema a continuació que és Dave Baker amb aquest Do Your Thing amb els Upsetters. Bé, doncs, no ens toca més remei que anar tallant la cançoneta per aquí, per l'Osano, perquè ja se'ns tira el temps del damunt. I res, acabar de comentar d'aquesta primera part de que entre el 73 i el 74, doncs, l'Hiperri crea The Black Ark eh, per tratar de controlar millor les seves produccions i gestions eh, i continuar produint a músics tan notables com van ser Bob Marley and the Wailers, eh, Junior Marvin, The Heptons o el mateix Mac Romeo. Però bueno, Black Ark eh, i el seu caldejat final, pel que sapigueu una mica que va la història, entendreu a què ve això. <laughs> Parlarem a la propera entrega. I com no podia ser d'una altra manera, ens despedim de Lee Scratch Perry amb aquest tema que és The Upsetter. sofa, you want to suffer. doncs avui tenim minuts extras, no? Sí, doncs ens anirem despedint. No sé si vindrà el nostre company Fosque amb el seu Metal Convulset. I acabarem amb una cançó de Bitty McLean, per variar, últimament. S'està fent famós, Bitty McLean en Ganja Nights. Pues, doncs gent, doncs sí, ja és l'hora de plegar aquí a la 101.0 de l'FM, a Ràdio Sant Pere i Sant Pau, Ganja Nights, per servir-vos. Això, bona nit, i la cançó es diu amb Baby Tonight de Bitty McLean i li dediquem a la Mar i, el, i aquí... I al Toni, a la Mar i al Toni, que ens estan escoltant. I també el, el nostre company Javi Pallarès, que ens ah. ha fet uns pedazo cartells per la festa d'aquest dissabte. Eh, que recordem, bueno. aquest dissabte hi ha festa al Groove, a partir de les 11, eh, Selector Newton, Great Ellis, el um, um, Judge Might i Uncle <laughs> Hopster. Molt bona música jamaicana, mai pedazo de reggae party. <laughs> Vaya, vaya. Fumando calla. Fumando <laughs> calla. sí, que hablando y fumando malament. pues bona gent, ens anirem despedint. Bona nit. Molt bona nit. I... no, no, res, bona nit i fins dimecres Fins al pròxim dimecres. No feu maleses, eh? in my life, and I'm so satisfied. Your love and mine, two hearts that are entwined. So many times I thought I never find what I'm searching for. I wanna say tonight, you were the one to restore my love, baby tonight. All I want is you and I. You are the one I will love until the end of time. Baby, tonight, let me take your hand.